أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk mai binciken hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zai tabbatar muku cewa sadaka ta kunshi nau'ukan albarka masu yawa wanda duk yake darasin hadisan annabi muhammad wanda yake karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabbatar da cewa akwai nau'ukan albarka waɗanda Allah maɗaukaki yake bawa musulmi idan yana yin sadaka waɗannan nau'uka na albarka Allah maɗaukaki yana ba wa mutum mai yin sadaka ne a nan duniya kuma yakan ba shi ma a ranar tashin kiyama a yau rana ta juma'a sha takwas ga watan jima'a ula hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 426 wanda yake daidai da 24 ga watan shida shekara ta 2005 kuma a wannan birni na kusau cibiyar mulkin jihar zamfara ina son in tunatar da 'yan uwa musulmi abin da ya sauwaka na nau'ukan albarka waɗanda musulmi yake samun su a nan duniya idan dai yana yin kyauta yana sadaka yana kyautata wa mutane kuma yana da halin barai mutumin kirki babu ko shakka akwai nau'uka na albarka da Allah yake bashi tun daga nan duniya albarka ta farko wanda yake kamata kowane musulmi ya sani wanda yake yin sadaka wanda yake kyautata wa mutane mutumin da yake kyauta yana samun alama ta farko malamai suka ce ita ce alama ta samuwar imani sadaka alama ce take nuna samuwar imani ga mai yinta don haka duk mutumin da yake son ya sani shin yana da imani ko kuwa a'a sai ya dubi halinsa ya tambayi kansa shin yana aikata alheri ko baya yi domin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihu sunanin nasa'i hadisi na 2913 hadisin yana sahihul jami'i hadisi na 7616 yana sahihu ibn hibban hadisi na 3251 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajtami'u shukhu wal imanu fi qalbi abdin abadan manzon Allah ya ce mako da imani ba sa haduwa a zuciyar bawa har abada matukar an samu mako to babu imani idan kuwa akwai imani to babu mako abubuwa guda biyu din nan ba sa haduwa a zuciyar mutum har abada in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا kulura da kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abadan har abada don haka daidai ne don ka rantse da Allah cewa mutumin da yake da mako mutumin da ba shi da halin kirki wanda ba ya tausaya wa jama'a wannan mutumin ba shi da imani da za ka rantse da Allah ba ka yi laifi ba domin akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 223 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-sadaqatu burhanun as-sadaqatu burhanun al imamun nawawi Allah ya ji kansa a sharha da ya yi sahihu muslim a juz'i na uku shafi na bakwai, ya ce da annabi ya ce a sadaqatu burhanu sadaka ita ce hujja ma'anahu ma'anar wannan magana ta manzon Allah innaha dalilin ala imani fa'iliha sadaka ita ce take zama dalili da yake tabbatar da samuwar imanin mai yinta fa innal munafiqa yamtani'u minha saboda munafiki baya yin ki sadaka li kaunihi la ya'taqiduha saboda kasancewar shi munafiki bai ƙudurta tasirin sadaka ba al-imam an-nawawi yace faman tasaddaqa istadalla bi sadaqatihi ala sidqi imanihi don haka duk mutumin da yake bada sadaka wannan sadakar tashi tana zama dalilin samuwar imani a zuciyarsa kuma wannan imani na gaskiya kuma kun sani ya ku jama'a duk mutumin da ya rasa imani to fa ya rasa gidan aljanna albarka da musulmi yake samu in yana sadaka albarka ta farko a wannan duniya ita ce alamar samuwar imani gare shi Allah shi samu kula al-imam al-hakim ya ruwaito hadisi a cikin al-mustadrak al-mustadrak mujallal na biyu shafi na 392 wanda al hakim ya ce wannan hadisin yana da isnadi ingantacce hakanan al-Imam az-Zahabi shi ma yayi muwafaka da al uh, hakim akan cewa hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi mutum biyu Anas bin Malik da kuma Abdullah bin Abbas su suka riwaito wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu jannata adnin Allah ya halicci aljanna wa khalaqa ashjaraha biyadihi kuma Allah ya halicci itatuwan da suke gidan aljanna da hannunsa wannan magana haka na ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya hannun Allah yake baka da ikon tambaya amma tun da Allah ya faɗa annabi Muhammad ya faɗa wajibi ne ka gaskanta ka bar wa Allah sani yadda siffar hannunsa take Allah shi karfafa mana imani manzon Allah ya ce Allah ya halicci gidan aljanna da hannunsa ya halicci itatuwan aljanna da hannunsa wanda Allah yana da iko ya halicci duniyan nan da kudurarsa da kalmar kun duk da haka nan Allah ya halicci aljanna da hannunsa ya kuma halicci itatuwan aljanna da hannunsa bayan ya gama halittar sun makala laha sannan Allah ya ce ma aljanna an tuki ki yi magana mu ji me za ki ce Allah madaukakin sarki akwai abubuwan da ya halicce su da hannunsa wanda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana kuma malamai suka ce duk abin da ka je an ce Allah ya halicce shi da hannunsa to wannan abin yana da wata daraja ta musamman daga cikin waɗannan abubuwa akwai gidan aljanna da ya gama sai ya ce ki yi magana me za ki ce faƙala sai aljanna ta ce kad aflahal mu'minun بسم الله الرحمن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون bayan Allah ya gama halittar aljanna sai ya ce ki yi magana me za ki ce faƙala sai aljanna ta ce kad aflahal mu'minun haƙiƙa masu imani sun ci nasara alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke tawali'u a cikin sallolinsu idan aka ce ana tawali'u a sallah wato kenan babu waige-waige ba soshe-soshe ba yawan tunani an samu cikakken natsuwa a sallah walladina hum anil lagwi mu'riduna kuma sune ne waɗanda suke kau da kai daga zancen banza ba a samun su a wurin da ake zancen banza walladina hum lizzakati fa'iduna kuma su ne waɗanda suke aikata zakka walladina hum li furujihim hafizuna kuma su ne waɗanda suke tsare al'auransu illa ala azwajihim face ga matansu na aure aw ma malakat aymanuhum ko bayansu fa innahum ghairu malumin su waɗannan ba ababen zargi bane Allah ya ce faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun waɗanda suke neman wata hanya na cire sha'awa sabanin matan aure da kuma bayi waɗannan suke ketare iyaka walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un kuma su waɗanda suke kiyaye amanoninsu da kuma alƙawuransu walladina hum ala salawatihim yuhafizuna kuma su waɗanda suke kiyaye sallolinsu suna tsara sallolinsu kun an fara da sallah an gama da sallah Allah ya ce ula'ika humul warisun waɗannan su ne magada allazina yarithuna alfirdausa waɗanda suke gadon gidan aljannar firdausi hum fiha khaliduna a cikinta su masu dawwama ne Allah ka samu na ciki a lokacin da aljanna ta gama wannan magana fa qala Allah sai Allah madaukaki ya ce wa izzati wa jalali na rantse da buwaya ta kuma ina rantsuwa da daukaka na la yujawiruni fi kibakhilun marowaci ba zai makwabtaka da ni a cikin ki ba kun ga Allah ya halice aljanna bayan ya gama ya ce ki yi magana ta ce masu imani sun ci nasara Allah ya ce ban da marowaci shi marowaci baya makwabtaka da ni a cikinki me yasa Allah maɗaukaki ya ce makwabtaka domin aljannar firdausi tana karkashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na 921 hadisin Abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'iza sa'altumullaha fasaluhul firdausa idan za ku roƙi Allah to ku roƙe shi ya ba ku aljannar firdausi Allah ka ba mu aljannar firdausi fa'innahu awsatul janna annabi yace ce domin firdausi shine tsakiyar aljanna wa a'lal janna kuma firdausi shine koliyar aljanna wa fawqahu arshur rahman sama da aljannar firdausi al'arshin ubangiji mai rahama yake wa minhu tafjuru anharul janna kuma daga aljannar firdausi ne ma koramu aljanna suke bugowa don haka malamai ku tabbatar marowaci bai shiga gidan aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi tambaya ka duba sahihul adab hadisi na 227 yace ayyu da'in adwa min al-bukhli shin wani ciwo ne ya fi ta'adi akan rowa gashi ka tashi a kiyama da ayyuka amma kuma saboda rowa mutum bai shiga gidan aljanna ba Allah shi kare mu albarkan da musulmi yake samu na farko a duniya shine tabbatan alamar samuwa ta imani Allah ka bamu albarka ta biyu wadda mutumin kirki yake samu mai yin sadaka ita sadaka tana nuna alama na kyakkyawan makoma ga mai yanta a ranar tashin kiyama mutumin kirki yana ɗauke da kyakkyawar alama cewa makomarsa za ta yi kyau a ranar tashin kiyama hadisin qabisatu bin burma al sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihul jami'i hadisi na 2031 qabisatu bin burma alasadi yace kuntu inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na kasance a wajen annabi fa ya kulu sai na ji annabi yana cewa ahlul ma'rufi fi duniya hum ahlul ma'rufi fil akhirah mutanen kirki a duniya su ne na kirki a kiyama wa ahlul munkari fi duniya hum ahlul munkari fil akhirah kuma mutanen banza a duniya su ne mutanen banza a lahira kamar abin da bahaushe yake cewa kamar duniya kamar lahira manzon Allah ya ce na kirki a duniya shine na kirki a kiyama na banza a duniya kuwa shine na banza a kiyama wannan mai imani kenan wanda mun gabatar da bayani shi kafiri ko da yana da halin kirki baya tashi cikin mutanen kirki a ranar tashin kiyama domin hadisin da yake sahih muslim hadisi na 4808 hadisin Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan min ad-dunya shi kafiri in yayi wani aikin kirki yayi wani aiki mai kyau a nan duniyan to ana ciyar da shi abinci a nan duniya in ya tashi a lahira ba shi da wani rabo don haka ko da kafiri na kirki ne a duniya a kiyama yana cikin mutanen banza Allah shi tsare mana imani amma wanda ya yi aiki mai kyau sharaɗin aikin nan ya zamanto mutumin nan yana da imani don haka Allah ya faɗa mana a na hali aya ta 96 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى يتي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وان دي أيكة وان أيكي نقرأ namiji ne ko mace wa huwa mu'minun sharadi wannan mutumin ya zamanto yana da imani wanda ya aikata aiki mai kyau namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mai imani fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce to lalle za mu raya shi a nan duniya kyakkyawar rayuwa wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle za mu saka ma ire-irensu za mu ba su sakamakon aikinsu a kiyama da mafi kyawun abin da suka aikata Allah maɗaukaki zai saka maka saboda kyakkyawan abin da ka gabatar sakamakon da ya fi yawa akan na aikinka don haka sharaɗin karɓar aiki shine imani kafiri in ya yi aikin kwarai Allah yana saka masa ne a nan duniya babu mai samun rabo akan aikinsa a kiyama sai mai imani Allah ka samu cika da imani Anas bin Malik, Abu Huraira, Samura bin Jundu sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ruwaito hadisi daga manzon Allah ka duba as-sahiha hadisi na 2310 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man arada an ya'lama malahu inda Allah jalla dhikruhu wanda duk yake son ya san abin da zai samu a wajen Allah wanda yake son ya san abin da zai samu a ranar tashin kiyama a wajen Allah wanda ambatonsa ya girmama kana son ka san yadda makomanka za ta kasance manzon Allah ya ce fal yanzur lillahi inda sai ya dubi abin da Allah ya samu a wajensa a nan duniya in kana son ka san abin da za ka samu a kiyama sai ka dubi abin da Allah ya samu a wajenka a nan duniya don abin da ka gabatar daga nan duniya shi kake samu a kiyama duniya ita ce gonar lahira Allah shi samu shuka alheri sannan kuma ga hadisin da yake sahihu mawaridul Bama'an hadisi na 259 yana takhriju tahawi ya shafi na 489 Abu Zuhairu Thaqafi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqulu fi khutubatihi Abu Zuhairu Thaqafi yace naji annabi yana faɗa cikin hudubarsa hudu ba fa annabi yayi magana a cikinta kun san magana da manzon Allah yayi a cikin huduba magana ce muhimmiya manzon Allah yana hudu ba yace tushe kuna an ta'lamu ahlal jannati min ahlin nar ta yiwu ku iya gane yan aljanna daga yan wuta tun daga duniya manzon Allah ya faɗi wannan magana a cikin hudu ba فقال رجل من المسلمين ko kai ne in kana wannan guri zaka so ka yi wa annabi tambaya manzon Allah ya ce ta yiwu ku iya gane 'yan aljanna daga 'yan wuta tun daga duniya idan kana gurin zaka so ka ce ma annabi ina alama nan take abu zuhairu sakafi ya ce wani mutum cikin musulmai sai yi wa annabi tambaya ya ce bima ya rasulallah ta wace alama ce ya ma'aikin Allah za mu iya gane 'yan aljanna daga 'yan wuta tun daga duniya sai manzon Allah ya ce bis sana'il hasani wa sana'i sayyi ta kyakkyawan yabo da kuma mummunan yabo wanda duk ya samu kyakkyawan yabo daga duniya to akwai alamar makomarsa za ta yi kyau a kiyama mutumin da ya samu mummunan yabo daga bakunan mutane tun daga duniya to yana tare da alamar cewa makomarsa ba za ta yi kyau ba a kiyama ya Allah ka kyautata yabo a gare mu tun kafin mutuwar mu Allah ya faɗa mana a suratu Yunus aya ta 26 lilladina ahsanul husna wa ziyada lilladina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة waɗanda suka kyautata aikinsu daga duniya suna da kyakkyawar makoma a kiyama har ma da ƙari Allah zai ba su kyakkyawan sakamako a kan aikinsu bai yiwuwa ka yi mummunan aiki a duniya sannan a lahira ka yi fatan ka samu kyakkyawan makoma waɗanda suka kyautata ayyukansu a duniya to suna samun kyakkyawan sakamako a kiyama har ma kuma da ƙari wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah baki da kuma kura da kaskanci ba sa lullube fuskokinsu a ranar tashin kiyama domin alamar da za ka gane ɗan aljanna kenan da an tashi daga kabari za a tafi filin hisabi mutumin kirki kana ganin fuskarsa tana haske mutumin banza ko da ka dubi fuskarsa za ka ga ta yi baki Allah shi kare mu waɗanda Allah maɗaukakin sarki bayi sanya kaskanci a fuskokinsu a ranar tashin kiyama ulaika أصحاب Jannati هم فيها waɗannan sune ‘yan aljanna cikin ta su nan masu dawwama ne Allah ka sa muna ciki albarka da take cikin sadaka na uku kuna ji ana cewa sadaka maganin masifa wallahi wannan magana gaskiya ce jama'a sadaka tana zama garkuwa na fitintinu da musibu da annoba wannan ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka na uku da musulmi yake samu a duniya shine in yana sadaka to yana sama wa kansa garkuwa ne na aukuwan fitina a rayuwarsa da kuma musiba hadisin yana sahihul jami hadisi na 3795 yana sahihul targhib hadisi na 880 hadisin abu umama Talbahili. Anas bin Malik ya ruwaito makamancin wannan hadisin yana cikin as hadisi na 1908 kun sha jin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sana'i'ul ma'rufi taqi masari as-su'i wal afati wal halakat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halayen kirki suna tsare mutum daga mummunan faduwa suna tsare mutum daga aukuwan munanan cututtuka a rayuwarsa suna tsare mutum daga auka ma musiba a wata riwaya ta Abu Sa'idin al-Khudri tana cikin sahihul Jami hadisi da 3760 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fi'ilul khairati fi'ilul ma'ruf yaqi masari asu wato halaye na kirki aiki na kwarai yana kariya game da mummunan faduwa akwai wani malami da ake kiransa Ibn Muflih ya yi wani littafi da ake kira bu shar'iyya in ka duba juz'i na farko shafi na ɗari uku da goma yana fassara wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya ce abinda manzon Allah yake nufi shine sahibu sadaka mutumin da yake ba da sadaka wal ma'arufi mutumin da yake kyauta yake halayen kirki la ya shi wannan mutumin bai faduwa a rayuwarsa duk wanda ya ce maka zai ga bayan mutumin kirki yayi ƙarya mutumin kirki bai faduwa fa iza waqa'a asaba muttaka'an duk sa'ilin da ya san mu faduwa zai samu gurin jingina abinda manzon Allah yake nufi kenan izil bala'u la yatakhatta sadaqa saboda bala'i baya ketare sadaka bare ya auka ma dan adam matukar musulmi yana yin sadaka to bala'i bai ketarawa bare ya auko ma rayuwarsa babban misalin da zamu bayar a wannan guri shine abinda ya auku a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 1044 zamanin manzon Allah an yi husufi abin ake cewa rana ta kama wata ko wata ya kama rana a lokacin da aka yi husufi a zamanin annabi mutane suka firgita suka razana suka kiɗime hankalinsu ya tashi da manzon Allah ya ga cewa mutane sun wato sun kiɗime ta dalilin wannan husufi da aka yi manzon Allah ya yi musu huduba a cikin hudubar da yake masahabbai ya ce musu fa'iza ra'aitum zalika idan kun ga irin wannan abin fad'ullah sai ku rika roƙon Allah wa kabbiru ku rika yin kabbara wa sallu ku yi sallah sai manzon Allah ya ce wa tasaddaqu kuma ku ba da sadaka Allahu akbar duk abin da kuke tsoron musiba za ta auku sanadinsa to ku rika sallah ku yawaita ba da sadaka Allah madaukaki zai kare muku wannan fitina da kuke fargaba Ibn daqiqil id malamin sunna Allah ya ji kansa shekararsa 750 da mutuwa yanzu akwai littafinsa ihkamul ahkam a juz'i na biyu shafi na 141 yana sharhan wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fil hadisi wannan hadisin maganan nan da manzon Allah ya yi cewa idan kun ga abin da ya ɗaga muku hankali ku rika yin addu'a ku yawaita sallah sannan ku rika ba da sadaka ya ce wa fil hadisi dalilun alastihibabi sadakati inda makawai. wannan hadisi an samu dalili kenan cewa sadaka mustahabi ne a yawaita yinta a lokacin tashin hankali a lokacin da aka samu tashin hankali to mustahabi ne jama'a su yawaita ba da sadaka listi fa'il bala'il mahzur saboda tunkuda wannan bala'i da ake fargaban aukuwansa don haka jama'a sadaka ita ce mafi girman rigakafi da ɗan adam yake iya rikewa a rayuwarsa game da aukuwan wata musiba ko wani bala'i gare shi kuma kada ku manta Allah maɗaukaki ya faɗa mana a suratul ahqaf innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله مدوكك يا فدا من تشوا إن الذين قالوا ربنا الله lallai waɗanda suka ce Ubangijinmu shine Allah waɗanda suka ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sun mastaƙamu sannan suka daidaitu akan wannan kalma ta shahada da kuma sunnar annabi Muhammad. Duk waɗanda suka furta kalmar shahada suka daidaita akan sunnar manzon Allah suna girmama umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya ce a yi suna yi idan manzon Allah ya ce a bari suna bari waɗannan mutane fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a kansu kuma waɗannan ba sa bakin ciki a rayuwarsu. don haka duk mutumin da ya rike umarnin manzon Allah wannan mutumin yana kubuta daga fitina ta duniya da kuma ta lahira Allah shi mu gane don haka jama'a sadaka garkuwa ce na aukuwar musiba Allah shi mu gane albarka da ke cikin sadaka na hudu kamar yadda sadaka take zama garkuwa game da aukuwar musiba da cututtuka haka nan kuma sadakan tana zama magani ga wanda cuta ta same shi in ji manzon Allah mutum ne cuta ta aukan masa rashin lafiya ya same shi wallahi jama'a in ya bada sadaka Allah yana ba shi lafiya hadisin yana sahihul jami'i hadisi na 3358 hadisin Abu Umama al-Bahili Allah shi kara masa yarda manzon Allah ya ce masahabbai dawu marbakun bis sadaka ku yi jinyar marasa lafiyanku ku ta bada sadaka annabi ya gaya masahabbai idan za ku yi jinyar marasa lafiya to ku yi jinyar nan da sadaka wallahi yan uwa yanda kuka san panadol yake maganin ciwon kai ko ko mutumin da malaria ta kama shi yana neman maganin malaria chloroquine ya sha to hakan nan sadaka take maganin cuta ga wanda rashin lafiya ya same shi sannan kuma ita sadaka ta mafi panadol kuma ta fi chloroquine domin ita sadaka magani ce na kowane irin ciwo da yake samun dan adam a wannan duniya in ji manzon Allah in ka duba faidul qadir na alminawi Allah ya ji kansa a juz'i na uku shafi na 515 yace wa kadijar jarraba zalikal almuwaffaquna mutanen da Allah ya musu dace waɗanda Allah ya musu muwafaƙa da ɗaukan umarnin annabi Muhammad don wallahi sai wanda Allah ya masa muwafaƙa yake riko da maganar manzon Allah mutum ne rashin lafiya ya same shi yanzu ka je ka ce masa wane ka bada sadaka za ka samu sauƙi. in ba mai ƙarfin imani ba wani sai ya mazage ka saboda shi zuciyarsa ta ta'allaka da ƙwayan magani matakar ba allura aka masa ba ko ƙwayar magani ya sha ba zai samu sauƙi ba na'am umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa mu sha magani irin umarnin da ya yi cewa mu sha magani haka nan kuma annabi ya yi umarni da cewa dawu marbakun bis sadaka ku yi jinyar marasa lafiyan ku ta ba da sadaka don haka mutumin da yake ɗaukan maganar mazan Allah mutum ne wanda Allah ya masa muwafaka a rayuwarsa al'imamul minawi ya ce waɗanda Allah ya musu dace suna ɗaukan maganar annabi sun gwada aiki da wannan umarnin na manzon Allah at-tadawi bi sadaka sun gwada yin jinya ta ba da sadaka din fa wajadul adwiyata ruhaniya taf'alu ma la taf'aluhu al-adwiyatu sun samu magunguna da suke wato magani ta addu'a tasirin da yake yi ya fi ƙarfin magani da mutum yake sha na wato na cutar da ta sami jikinsa tasirin da addu'a yake yi da kuma sadaka take yi tasirin ya fi na tasirin da magani yake yi idan ka sha in ji al'imamul minawi ya ce wala yunkiru zalika babu wanda zai musanta cewa addu'a da sadaka suna tasiri fiye da magani illa man kafafa hijabuhu face wanda shamakin basirarsa ya yi kauri Allah shi kare mu wanda ka ji ya musanta cewa tasirin addu'a da sadaka bai kai tasiri na magani ba abin nan bai tsara tasiri na magani ba wanda ya musanta wannan to ka tabbata shamakin da ya rufe basirarsa ya yi kauri in ji al'imamul minawi Allah shi kare mu daga cikin waɗanda suka gwada aiki da wannan umarni na annabi muhammad akwai al'imamul hakim wanda bai yiwuwa ka karanta tarihin sunnar annabi Muhammad bai yiwuwa ka karanta tarihi na musulunci ba tare da ka ambaci al'imamul hakim ba shekararsa dubu da da ɗaya da mutuwa Allah ya ji ganshi al'imamul hakim wanda ya littafai masu yawa ya taimaka wa musulunci ta fuskoki da dama wanda akwai al daga cikin littattafan da ya rubuta ibn hajar al-haitami ya ba da labarinsa a cikin azzawajir a juz'i na farko shafi na 321 da al-imam al-hakim dinnan babban malami a tarihin musulunci ya gwada aiki da wannan umarnin na annabi muhammad sallallahu alaihi wa qad taqarraha wajhu abi abdullah al-hakim yace al-imam al-hakim ya samu rashin lafiya a fuskarsa Kariban min sana ya dinga jinya har dai kusan shekara guda bai samu sauki ba ya sha magani bai samu sauki ba fasa ala ahlal khairi du'a alahu sai ya roƙi mutanen kwarai su taya shi addu'a duk wani mutumin kirki aka bukaci ya taimakawa al hakim da addu'a Allah ya bashi sauki wannan ciwo da ya same shi wanda ya ɗauki sama da shekara guda yana jinya malamai gabas da yamma kudu da arewa sai addu'a ake ma al hakim Allah ya bashi sauki fa aksaru min zalika malamai suka yawaita addu'a ga al-Imam al-Hakim duk da haka nan Allah madaukaki bai yi nufin zai ba wa al-Imam al-Hakim sauki ta addu'o'in malaman sunna da suka yi masa ba ana nan ranar sai al-Imam al-Hakim ya tuna hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ai Annabi ya ce dawu marbakum bis sadaqa ku yi jinyan marasa lafiyan ku ta ba da sadaka yace yau ashe akwai magani ma a cikin gidana ashe manzon Allah ya ce a yi jinya ta ba da sadaka na manta sun mata sadaka alal musulmina sai ya kudurta aniyar cewa zai taimaka wa musulmi ya ba su sadaka bi waƙi sikayatin buniyat ala babi darihi sa aka tona babban rami a kofar gidansa aka yi da ɗan wannan rami aka kawo ruwa aka yi ta zubawa aka cika wannan rami a wannan lokaci kuma ana wahalar ruwa a gare bayan an cika wannan rami da ya tona wa subba fi halma sai yayi sanarwa cewa duk mutumin da yake bukatar ruwa ya zo gashi na sadaka fi sabilillah Allahu akbar domin babu sadakar da dan adam zai yi a wannan duniya wadda darajanta ya kai na sadakar ruwa inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. da ya tona ruwa a kofar gidansa ya cika wannan rami ya sa aka yi sanarwa mutane kowa ya zo ya ɗebi ruwa mutane suka dinga zuwa talakawa ana ɗiban ruwan nan ana sha sadaka wanda al'imamul hakim ya yi ibn hajar al-haitami ya ce fama marra alaihi usbu'un ba a samu kwana bakwai ba da yin wannan illa wa bahar shifa'u face waraka ta bayyana a fuskar al-imamul hakim wa zalat waɗannan raunuka da suka same shi a fuska baki ɗaya sun kau wa ada wajhuhu ila ahsani ma sai ga fuskarsa ta koma da kyau fiye ma da da kun ga kenan al hakim ba a mayi kwana bakwai ba face Allah madaukaki ya bashi sauki ta dalilin sadakar da ya bada don haka al minawi yake cewa waɗanda Allah ya musu dace da ɗaukan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sun gwada aiki da umarninsa kuma sun tarar da tasiri na sadaka kamar yadda manzon Allah ya yi umarni ga sahabbai akwai wani hadisin da yake cikin al-maqasidul hasana na al-imam sakhawi hadisi na 618 yana kashful khafa hadisi na 1953 hadisun hasanu hadisin rafi bin khadij manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban min su sadaka ɗaya tana toshe kofofin cututtuka guda saba'in inji manzon Allah kofofi na cututtuka guda saba'in sadaka guda take toshewa wanda cikinsu akwai bugun aljani kamar yadda malamai suke fassara hadisin da ya zo a sahihul bukhari hadisi na uku labarin wahayi na farko da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya koma gida ga Khadija matarsa ya je ya ce mata laqad khashitu ala nafsi ya ke Khadija na ji ma raina fa tsoro abinda na gani a yau ya bani tsoro wato ina ji ma raina tsoro in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da manzon Allah ya cewa yana ji ma ransa tsoro malamai sun yi mata fassarori da dama ka duba fathul bari annabi ya koma gida ya samu matarsa khadija a lokacin da wahayin farko ya sauko masa lokacin da ya ga mala'ika jibrilu hankalinsa ya tashi ya koma gida ya samu khadija ya ce mata laqad khashitu ala nafsi lalle fa na ji ma raina tsoro malamai suka ce to wannan magana ta annabi daga cikin fassarar da suka yi mata suka ce annabi yana nufin yana ji ma ransa tsoro ko aljani ne yake neman ya shafe shi don abin da ya gani bai taba gani ba ko da shike wannan ita ce mafi rauni daga cikin fassarar da malamai suka yi amma lokacin da annabi ya gaya ma khadija wannan magana sai ta ce wa annabi kalla wallahi ta ce samsam wallahi ba zai taɓa yiwuwa ka ji ka tsoro ba ma yi Allahu abadan Allah ba zai taba kunyata ka ba har abada ya kai manzon Allah ka latasilur rahima abin da yasa ce Allah ba zai kunyata ka ba saboda kai mutum ne mai sada zumunci wa tahmilul kalla kana ɗaukan nauyin talakawa kana ɗaukar nauyin jama'a wa taksibul ma'duma kana amfanar talaka wa taqrid baifa kana liyafa ga bako wa tu'inu ala nawa'ibil haqqi sannan kana taimakawa mutumin da musiba ta auka masa kana sada zumunci kana ɗaukar nauyin jama'a kana taimakawa talakawa kana liyafa ga bako kana taimakawa mutumin da musiba ta auka masa inji Khadija wahayin farko da ya sauko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce to mutumin da yake irin wannan hali ya za a yi ya ji ransa tsoro cewa wata musiba za ta aukan ma rayuwarsa wannan yasa malamai suke cewa ashe bai shedan ya ci nasara akan mutumin kirki wanda yake taimakon talakawa إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون نعم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الله مدوكك يا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أي للي شيء baya samun iko akan waɗanda suka yi imani wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma waɗanda suke dogara ga ubangijinsu duk mutumin da yake imani wanda yake da imani kuma ya dogara ga Allah wannan mutumin shedan bai cin nasara a kansa Inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu shedan yana samun iko ne wato ikonsa yana tabbata ne akan waɗanda suke jibintarsa walladhina hum bihi Allah maɗaukakin sarki wato yana ba shi sauƙi daga cutar da ta same shi matukar ya kula da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan dai mutum mutumin kirki ne yana taimakon al'umma yana kulawa da sadaka shaidan bai cin nasara a kansa kuma duk ciwon da ya same shi matukar wannan mutumin ya ba da sadaka saboda imani da Allah da kuma yarda da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba shi sauƙi. albarka ta biyar wadda musulmi yake samu a cikin sadaka jama'a sadaka tana zama mabudin arziki abinda bature yake cewa give us never lack duk mai bayarwa bai rasawa wanda ita ce albarka ta biyar da mai yin sadaka yake samu hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 2325 yana sahihu ibn maja hadisi na 4228 sannan yana sahihu tartib hadisi na 16 yana sahihu jami hadisi na 321 da kuma hadisi na 5522 abu kabshatil anmari Allah ya kara masa yarda sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace salafatun uqsimu alaihinna akwai wasu abubuwa guda uku da nake muku rantsuwa a kansu zan gaya muku wasu abubuwa guda uku kuma ina muku rantsuwa da Allah a kansu wa uhaddithukum hadithan kuma maganar ba da zan gaya muku magana ce ta manzon Allah fahfazuhu don haka nan ku kiyaye ta waɗannan maganganu guda uku da zan faɗa ina muku rantsuwa da Allah gaskiya ne sannan kuma ma ba maganganu na bane maganganu ne na manzon Allah don haka ku kiyaye wannan hadisi yana da ƙarfi jama'a kafin ya faɗi wannan magana sai da ya rantsuwa ya ce waɗannan abubuwa guda uku da zan gaya muku na rantse muku da Allah kowane ɗaya daga ciki gaskiya ne kuma waɗannan maganganu guda uku dukkansu sun fito ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko ma na ƙasa malu abdin min sadaka babu dukiyar wani bawan da za ta ragu saboda yana ba da sadaka na rantse muku da Allah gaskiya ne kuma annabi Muhammad shi ya faɗa abin da yasa ya gama da rantsuwa saboda sai mai imani zai yarda kai ne kake da kuɗi naira dubu ɗaya sai ka cire naira ɗari ka bada sadaka to abu kabshatul almari ce na rantse da Allah dukiyanka ba ta ragu ba sai da ya gama da rantsuwa saboda sai mai imani zai yadda ma na kasa malu abdin min sadaka babu dukiyar wani bawan da za ta ragu sanadin sadaka wannan maganar daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jita yace abu na biyu ina muku rantsuwa da Allah kuma maganar ta manzon Allah ce wala zulima abdun maslamatan fasabara alaiha illa zadahu Allahu izza babu mutumin da za a cuce shi babu wani mutum da za a cuce shi wani hakki nasa ya yi haƙuri a kan wannan cuta da aka yi masa face dalilin haƙurin nan da ya yi Allah ya ƙara masa ɗaukaka a wannan duniya wannan maganar gaskiya ce ina muku rantsuwa a kanta kuma magana ce ta manzon Allah duk mutumin da aka cuce shi ya yi haƙuri to wannan mutumin ba zai bar duniya ba face Allah ya ƙara masa ɗaukaka sannan abu na uku wanda nake muku rantsuwa a kansa kuma magana ta manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala fataha abdun babu mas'alatin babu wani mutum da zai bude ma kansa kofa na roƙo na rantse muku da Allah babu wanda zai bude ma rayuwarsa kofa na roƙo ya mai da roƙo sana'arsa illa fataha Allahu alaihi baba fakarin face Allah ya bude masa kofa na talauci na rantse muku da Allah akan wannan maganar kuma magana ce ta manzon Allah don haka nan ku kiyaye ta duk wanda ya bude ma rayuwarsa kofa na roƙo to wannan mutumin wallahi Allah zai bude masa kofa na talauci komai dukiyansa wannan mutumin ba zai samu natsuwar rai ba ba zai samu wadatar zuciya ba zai mutu da talauci a tare da shi irin wannan hadisi ya taho a sahih muslim hadisi na 2588 akwai wata riwaya ta abu huraira tana cikin as-sahiha hadisi na 2221 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma fataha rajulun babu atiyatin bi sadaqatin wasilatin babu mutumin da zai bude ma kansa wato kofa na kyauta da sadaka da sada zumunci duk musulmin da ya buɗe ma rayuwarsa wannan kofa na ba da kyauta da yin sadaka da sada zumunci illa za da hullahu ta'ala biha kasara face Allah ya ƙara masa yawan dukiya a sanadin abubuwan nan wa ma fataha rajulun baba mas'alatin kuma babu mutumin da zai buɗe ma kansa kofa na roƙo yuridu biha kasra yana nufin ya tara dukiya ta wannan hanyar. in ji annabi Muhammad babu mutumin da zai buɗe ma kansa kofa na roƙo da nufin ya tara ma kansa dukiya illa za da ta'ala biha qilla face Allah ya ƙara masa karanta ta dalilin wannan kofa da ya buɗe ma rayuwarsa don haka jama'a roƙo masiba ne akwai wani hadisi da yake sahihu sunan nasa'i hadisi na 2585 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law na ma fil mas'alati da kun san musibar da take cikin roƙo ma masha ahadun ila ahadin yas'alhu shay'an da wani mutum bai taka zuwa ga wani mutum ya roƙe shi komi ba da a ce dan adam ya san musibar da take cikin roƙo to wallahi da bai tashi ya tafi ga wani ya roƙe shi wani abu na duniya ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya da take sahihu sunan abi dawud hadisi na 1629 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sa'ala wa inda huma yugunihi duk wanda ya yi roƙo alhali yana da abin da zai wadace shi fa inna ma yastakthiru min jamri jahannama wannan mutumin yana tara ma kansa garwashin wutan jahannama ne Allah shi kare mu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abubuwan nan guda uku na farko babu mutumin da zai ba da sadaka sannan dukiyarsa ta ragu a ta dalilin sadakan nan sannan na biyu babu mutumin da za a cuce shi ya yi haƙuri face Allah ya ƙara masa ɗaukaka na uku babu mutumin da zai buɗe ma kansa ƙofa na rin ce Allah ya buɗe mar ƙofan talauci Allah shi kare ku akwai ayar qur'ani da ta bayyana wannan suratu saba'i aya ta 39 qul inna rabbi yabsutu rizqa qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله مدوك كيتي قل كغامس إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له lallai ubangiji na yana shimfiɗa arziki ga wanda ya nufi cikin bayinsa Allah yana shimfiɗa dukiya ya ba da arziki ga wanda ya nufi cikin bayinsa wa ya lahu kuma Allah ya kan ta arzikin ga wanda ya nufi wa ma anfaqtum min shay'in sai Allah ya ce abinda duk kuka bayar ko menene min shay'in abinda duk kuka bayar kyauta ko sadaka kuka taimaka wa mutane da shi ko menene fa huwa yukhlifuhu Allah yana cike gurbin sa kun ga wannan aya ta tabbatar da maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa yukhlifuhu Allah zai cike gurbin abin da kuka bada wa huwa khairur raziqin kuma Allah shine mafificin masu arzutawa wanda malamai suke faɗa musamman daga cikin akwai ibnu ashur a cikin littafinsa a at-tahrir wa tanwir a juz'i na 22 shafi na 220 yake cewa fa fi haza wannan maganar da Allah madaukaki yayi fa fi hadha al salasu mu'akkadatin akwai taukidi kamar guda uku a cikin wannan aya dalatun ala mazidil inayati bi tahqiqihi waɗanda suke nuna cewa Allah yana ƙara kulawa ta musamman ga mutumin da yake bada sadaka duk mai bada sadaka Allah madaukaki yana bashi wato tallafi na musamman abubuwa guda uku suke karfafa mana wannan magana a cikin ayar Qur'ani Allah ya ce inna rabbi yabsutur rizqa kamar ana nufin duk mutumin da zai bayar da wani abu na dukiyarsa don ya taimaka wa jama'a to wannan mutumin Allah zai shimfiɗa masa arziki wato abin da Allah zai bashi ya wuce wanda zai iya kirgawa sannan kuma Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka batar ko menene fa huwa yukhlifuhu Allah zai cike gurbin sa sannan kuma a ƙarshe Allah ya ce wa huwa khairur na kaji abubuwa guda uku da suke tabbatar maka lallai Allah ya yi alkawari duk wanda ya taimaki al'umma da dukiyarsa Allah zai taimaka masa zan ba ku misali abin ya auku yana cikin muwatta labari hadisi na 1831 Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwar manzon Allah wato Aisha mace ce wadda take yawaita azumi daga matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan wata rana tana azumi aka ce miskinu sa'ala aisha wa hiya sa'ima ranar tana azumi sai ga wani talaka ya zo gidan yayi roƙon cewa eh, bai da abin da zai ci a taimaka masa hadisin yana cikin muwatsa hadisi na 1831 sannan kuma a wannan lokaci da wannan talaka ya zo da wannan bukata a gidan aisha an ce talaka ba a ce mai bara ba don aka ce miskinun da a ce mai bara ne sai a ce sa'ilun ko wani mutum ne mabukaci bayi da abin da zai ci ya taho gidan Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana da ya taho ya roki Aisha a taimaka mar da abin da zai ci laisa fi baitiha illa ragifun babu komai a gidan sai yar waina waina ta saura fa qalat li maulatiha sai Aisha ta ce ma baiwata a'tihi iyahu ki dauki wannan waina ki bashi tunda iyakan abin da muke da shi kenan faƙala sai ita wannan baiwa wata ce laisa laki ma tuftiri na alaihi idan na bashi wannan wainar babu abin da zaki ki yi buɗe baki da shi fa domin iyakan abin da muka mallaka kenan a gidan nan faƙala sai aisha ta ce a atihi ya ki ɗauki wannan waina ki bashi kada ki gardama ta ɗauki wannan waina ta bada ta ce falamma amsaina yammaci na yi rana bata faɗi ba ahdalana ahlu baitin sai ga mutanen wani gida sun kawo mana kyauta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a daidai wannan lokacin da malai gabatar da sa Allah albarkace mu da dan uwa da zai karbi musulunci kuma zan ba malam dama ya bashi kalmar shahada da bayanin menene musulunci Allahu akbar ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله to yanzu ka zama musulmi menene sunanka suna bulus bulus to kana bukatan canza wannan suna ko wanda suna kake so suna ibrahim kake so suna kenan ibrahim shine kakan annabawan allah muna fatan allah ya maka albarka wannan suna da ka zaba yanzu abin da ya saura maka shine zaka tafi ka a koya ma yadda zaka yi wanka kuma akwai kayan da ka wanke baka sa su bai ka ɗauka ka yi ibada juma'a da take gaban mu ta zama tilas a kanka kamar yadda take farilla akan kowane musulmi kuma duk wanda ka gan shi a dan uwanka ne allah za a rungume shi kuma a karantar da shi abin da ya shafi musulunci Allah shi yau musuluntar tarka albarka amin assalamu alaikum na'am eh to assalamu alaikum kana da iyali eh, eh. kana da mata eh, da yara yara biyu mata daya dama mata daya ne a dako. ko Allahu akbar <laughs> to kaji yana da mata guda da kuma yaya biyu sai ka yi kokari ka ga cewa matar ka nan da 'ya'yanka duka sun bi wannan tafarki naka tunda Allah ya sa haske a zuciyarka to yana da kyau kai ma ka yi sha'awan wannan haske ga iyalinka ya zama to baki daya ko rungumi addinin tare ah, malam sai a aje tare da shi bismillah wannan baiwa tana ba da labari ta ce falon ma amsaina aisha Allah ya kara mata yarda bayan ta ba da umarni a ɗauki wannan waina a bama wannan talakan sadaka an ba shi sadakan wainan babu sauran abin da ya rage a gidan bare aisha ta yi buɗe baki da shi yammaci na yi rana ba ta faɗi ba sai ga mutanen wani gida sun kawo kyauta ga nana aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam au insanun ko kuwa wani mutum ne ma ya taho gidan shatan ya taho da akuya bayan ya yanka akuyan an gyara akuyan an gasa ta wa kafana kuma an rufe ta da kayan daɗi ba wai akuyan an kawo ta da rai ne gidan Aisha ba sai da aka yanka akuyan aka fede ta aka gyara an dafa an saka kayan daɗi an lullube sannan ya taho ya sallama da bai wata fito sai ya ce na kawo wannan ne gudunmawa kyauta ga uwar mumine Aisha Allah madaukaki ya kara mata yarda amin wannan baiwa da ta karbi wannan akuya ba ta tsaya ko ina ba sai gaban Aisha Allah ya kara mata yarda tana kawowa ta aje akuyan ta ce to ya ke uwar muminai fa mutanen wani gida sun aiko taimako sun aiko sadaka gare ki faƙalar sai aisha ta ce to kuli min haza ki fara ci mana yanka ki dan ci haza khairun min qursiki ai ina ganin wannan akuyar da aka kawo ai tafi wainar da kika bayar da safe sadaka ko kun ga abin ya tabbata kenan aisha ta ba da waina da safe kafin rana ya faɗi allah maɗaukakin sarki ya maida mata akuya a ta dalilin wannan sadaka don haka tabbas sadaka mabudi ne na arziki ga duk mai yinta matukar yana musulmi Allah shi samu iya albarka da musulmi yake samu na sadaka albarka na shida jama'a sadaka tana sauwaƙe wa musulmi samun cimma abin da ya sanya a gabansa duk abin da ka sa a gabanka in ka hada da sadaka to Allah maɗaukakin sarki zai sauwaƙe maka alal misali labari ya yaɗu a ƙasan nan ko ina lungu-lungu sako-sako cewa mai girma gwamnan zamfara zai tsaya takarar shugaban ƙasa nan gaba to idan wannan magana gaskiya ne ya tabbata to baya ga cewa muna ma gwamna fatan alheri sannan kuma gudunmawar mu gare shi ta farko ita ce nasiha gare shi ya ƙara kyautata ma jama'a akan kyautata wanda ya saba matukar ya yi haka to Allah maɗaukakin sarki zai isar masa bi ma'ana zai ga aiki da cikawa duk musulmin da yake da wani abu da ya sa a gaba kowane ne kuma ko menene matukar ya hada da sadaka Allah yana sauwake masa wannan ita ce albarka da musulmi yake samu in yana sadaka albarka na shida duk abin da ya zama ya maka wahala a duniyar nan in ma samun sa in ma barin sa kai ko da zunubi ne mutum yake aikatawa barin wannan zunubin ya gagare shi in ya gama da sadaka Allah zai taimake shi ya bar wannan sako ko ko mutum yana da wata manufa da ya sa a gaba cimma wannan manufa ya gagare shi malamai suka ce in ya gama da sadaka Allah madaukaki zai sauwake masa domin kuwa Allah maɗaukaki ya faɗa mana a Qur'ani sai da yayin rantsuwa yace wallaili idza yagsha bismillahir rahmanir rahim idan idza gasha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى أي بحوش يا دنك لما ما tuni bahaushe ya dunkula maganar ya ce nagari na kowa Allah ko sai da ya rantsuwa ya ce wallaili idza ya gasha ina rantsuwa da dare idan ya rufe wannan hari ta jalla kuma ina rantsuwa da yini a lokacin da yake budewa yake kuranyewa wa ma khalaqa dhakara wal unsa da abin da ya halicci namiji da mace inna sa'yakum lashatta lalle ayyukan ku daban-daban ne wani cikin mutumin banza ne wani kuwa mutumin kirki ne wani marowaci ne wani kuwa mai kyauta ne fa amma man a'ata amma fa wanda yake bada kyauta ya ɗauki dukiyarsa ya bayar ka kuma yake kiyaye dokokin Allah domin ita sadaka tana da sharuɗanta duk mutumin da zai ba da sadaka dole ne ya kula da sharuɗanta wanda zai bayar ya kiyaye Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskanta kyakkyawan alkawarin da Allah ya yi cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka batar Allah madaukaki zai canza muku madadinsa ya gaskanta kyakkyawan alkawari na Allah fasanu yasiruhu lil yusra to shi wannan mutumin za mu sauƙaƙe masa buƙatarsa har sai ya cimma dukkan sauƙi na alheri wanda ya sa a gaba wa amma man bakila wastagna kuma amma mutumin da ya yi rowa ya nuna wadatuwarsa bai buƙatar komai a wajen Allah wa kazzaba bil husna ya ƙaryata kyakkyawan alkawari na Allah mutumin da baya kyauta baya sadaka bai taimakon al'umma bai da tausayi fasalu yassiruhu lil usra wannan mutumin za mu sauwake masa cimma wahala a dukkan al'amarin da ya sanya a gaba don haka inda a ce sallah akan lokaci zai zama abu mai wahala a kanka domin akwai mutanen da sallah take gagara su wani zakka ce ta gagare shi fitarwa wani azumi din nan bai iyawa wani yana da dukiyan ya kasa tafiya aikin haji saboda tsabar mako to mutumin da aiki na ibada ya wahala gare shi wallahi da zai kama yin sadaka Allah zai sauwake masa sadaka tana zama hanya mafi sauki ga musulmi da yake ba shi daman cimma abin da ya sanya a gabansa ka duba taisiru karimin rahman littafin tafsiri na al'imamu sa'adi Allah ya ji kansa ya ce ma'anar wannan magana ta Allah nu yassiru lahu amrahu duk mutumin da yake ba da sadaka za mu sauƙaƙe masa al'amarinsa wa naj'aluhu mushilan ala kulli khairin za mu sanya shi mai samun sauƙi dukkan alherin da ya sa a gabansa duk alherin da ya sa a gabansa Allah zai sauƙe masa ya same shi muyassiran lahu tarka kulli sharrin ah, sannan barin dukkan wani sharri za mu sauƙe shi gare shi ko da a ce mutum ne zina ta kama shi ƙarya ta aure shi caca ya rike shi ya kasa bari matukar wannan mutumin ya rike sadaka Allah zai taimake shi bar wannan abin li'annahu ata bi asbabi taysir saboda ya kawo sababin da yake sa Allah ya sauke ma dan adam fayassarahu Allah zalika don haka nan yasa Allah ya sauke masa matukar ka rike wannan sababi Allah madaukaki zai sauke maka wannan ita ce albarka da musulmi yake samu na shida a rayuwarsa na duniya Allah shi samu gane albarka da ake samu na bakwai jama'a sadaka ita ce sabulu da yake wanke dukiyar musulmi matukar musulmi baya sadaka dukiyarsa akwai dauda musamman attajiran 'yan kasuwa domin bai yiwuwa mutum ya yi fatauci ya yi kasuwanci ba tare da a cikin harkarsa an samu zunubi ko ko cuɗanya ta shaidan ba wannan maganar magana ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba takharijul mishkat hadisi na 2798 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma attajirai inna shaitana wal bai'a da shaidan da zunubi suna halartar ciniki fatahhiru bai'akum bis sadaka ku tsarkake cinikin ku ta bada sadaka yadda zakka take tsaftace dukiya haka nan sadaka take wanke dukiya Allah madaukaki ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum hmm. wallahu sami'un alim Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a suratul tauba aya ta 103 khudh min amwalihim sadaqatan ka amshi zakka daga dukiyarsu ka amshi zakka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zaka tsarkake su za su samu tsafta ta wannan zakka da suka bada wa salli alaihim kuma kai musu addu'a inna salataka saka lahum addu'an da kake musu dadin natsuwa ne gare su sahabbai suna kaunar addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa aka ce yana da kyau mutumin da aka bashi zakka yayi addu'a saboda wannan addu'an tana ƙara natsuwa ga mutumin da ya bada zakam wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani yadda zakka ita ce take tsaftace dukiya kamar yadda Allah ya faɗa mana hakanan sadaka take zama sabulu na wanke dukiya ka duba nailul autar na al-imamu shaukani a mujallar na shafi na 126 domin haka sadaka ita ce sabulu da yake wanke dukiyar musulmi in dai kana son dukiyarka ta samu tsafta to ka yawaita sadaka ya kai dan uwa kamar yadda hadisi ya taho a littafin al-Imam al-Baihaqi ma khalaqat sadaqatu malan illa afsadatuhu zakka kuwa in an ki cire ta daga dukiya to wannan rabo na zakka yana bata sauran dukiyan bai yiwuwa hakki na zakka ya yi sauran dukiyar face ya bata dukiyar baki ɗayanta Allah madaukakin sarki ya samu gane amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma attajirai shedan da zunubi suna halartar ciniki don haka nan ku tsarkake cinikinku ta ba da sadaka ku yawaita ba da sadaka ya ku attajirai 'yan kasuwa ko da shike akwai malamai da suka yi magana akan wannan hadisin amma tabbas wasu malamai sun inganta hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam albarka da ake samu na takwas idan ana bada sadaka musulmi sadaka tana zama mai gadin dukiyarsa idan kana so dukiyarka ta samu tsaro tsaro na Allah to ka yi ƙoƙari ka yawaita ba da sadaka duk mutumin da baya ba da sadaka dukiyarsa babu mai gadinta hadisin yana sahihu targib hadisin abdullahi bin abbas hadisi na 2618 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin babu wani mutum babu wani bawa an'ama Allahu alaihi ni'matan wanda Allah zai bashi wata ni'ima fa asbagaha alaihi Allah ya yawalta wannan ni'iman a kansa babu wani mutumin da Allah zai bashi ni'ima kuma ya yawaita wannan ni'ima sun ja'ala min hawa'ijin nasi ilaihi sannan Allah ya ɗauko bukatu na mutane ya ɗora masa fatabarrama sai wannan mutumin yayi biris yayi watsi da mutane baya biya musu bukatu mutum ne Allah ya bashi wata ni'ima ya bashi dukiya ya yalwata wannan dukiya a kansa sannan Allah ya ɗora masa bukatu na mutane makwabcinsa ya taho gare shi ya ce alhaji a taimaka min da na cefa ne matafiyi ya taho gare shi ya ce guzurina ya ƙare mara lafiya ya taho gare shi ya ce ina jinya ba ni da kuɗin da zan sai magani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wannan mutum Allah ya bashi dukiya ya yalwata dukiyar nan a gare shi sannan Allah ya karkato bukatun mutane zuwa gare shi da jama'a suka kawo masa bukatu fata barrama sai shi wannan mutumin ya yi biris baya biya ma mutane bukatunsu ganin wannan mutumin ma ya zama abu mai wuya domin akwai wanda in ya yi dukiya ganinsa yana da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi wannan mutumin faqad arraba tilkan ni'mata lizawal haqiqa wannan mutum ya tallata dukiyarsa kenan yana bukatan Allah madaukaki ya amshe ta duk mutumin da Allah zai bashi dukiya yayi ko oho da bukatun jama'a ba zai biya musu bukatunsu ba to wannan mutumin kamar yana ce ma Allah ga dukiyarka ne karba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya gargade mu a suratul baqara aya ta 195 yace wa anfiqu fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah madaukake yace mana wa anfiqu fi sabilillah ya ku musulmai ku taimaka da dukiyarku a hanya ta Allah idan aka ce hanya ta Allah ana nufin hanyar da Allah ya yarda da ita ku taimaka da dukiyarku ku yi hidima da dukiyanku ta hanyoyi na Allah wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ku jefa kada ku jefa rayukanku zuwa ga halaka da hannayenku wa ahsinu ku kyautata wa mutane inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa al-imamu sa'adi a cikin tafsirinsa taysirul karimir rahman Ya ce wa ya yashmilu jami'a anwa'il insani bil mal da Allah ya ce ku kyautata wannan ya kunshi dukkan nau'uka na kyautatawa na dukiya ga wani misali wanda zamu baku hadisin yana sahihu tirmizi hadisi na 2345 yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 2769 wani labari ne Anas bin Malik ya bayar abin ya auku a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ya yace kana akhwani ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah akwai wasu mutane guda biyu wa da kani yan uwan juna فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف ɗaya daga cikinsu yana zuwa majalisin annabi yana zuwa karatu ɗayan kuma ya rike sana'ar da yake aikatawa shi wannan ya zaɓi ya zo majalisin manzon Allah ya ɗauki karatu ɗayan kuma yana tafiya fatauci don haka shi wancan da yake tafiya kasuwanci shi yake kulawa da wannan da yake zuwa karatu a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in ji anas bin malik labarin yana cikin sahihu turmizi hadisi na 2345 hadisi ne ingantacce wane da kani to fashakal muhtarifu akahu ila nabi ana nan ranar sai shi wancan wanda ya riki sana'a ya tafi yana yin sana'a yana kulawa da gida yana ciyar da dan uwan nasa sai ya tunzura ya tashi ya kawo ƙarin dan uwansa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu manzon Allah ya ce ya rasulullah wannan dan uwa nawa ya ki zuwa sana'a sai dai ya taho majalisinka ya zauna ya yi karatu nayi nayi da shi ya rika zuwa sana'a yaƙi iyaka karatu kawai ya sa a gabansa don haka na zo ne ya rasulallah ka tsawata masa akan cewa karatun kamar yadda ya kamata ya yi hakanan kuma neman sana'a neman dukiya neman abinci shi ma wajibi ne a kansa lokacin da uwan nan ya kawo karan shi wancan uwan nashi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ba shi amsa ya ce masa la'allaka turzaku bihi ai baka sani ba ta yiwu dalilinsa ne ma Allah yake baka arzikin a dalilin kai ka tafi kana sana'a ka ɗauki nauyinsa shi kuma yana tafiya karatu a gabana a dalilin wannan yasa Allah yake baka arziki don haka da za ka bar taimakon shi da za ka bar taimaka masa shi da yake zuwa karatu din nan to babu mamaki da kuma Allah ya yanke arzikin da yake baka bisa ga wannan dalili malamai suka ce mana ashe kenan dukiya dole ne a yi hidima da ita babu mamaki hidiman nan da mutum yake da ita wannan dukiya shi yasa Allah madaukaki yake kare yalwata dukiyarsa da a ce mutum zai bar taimakon al'umma to da Allah madaukaki ya amshe wannan dukiya da ya bashi kaga wannan kisa da Anas bin Malik ya bamu game da waɗannan ƴan uwan juna mun samu darasi mai ƙarfi cewa ya kamata a ce a ƙasan nan muna da mutane mawadata waɗanda za su rika ɗaukan nauyin matasanmu suna zuwa karatu a ko'ina ne a duniya ku ji abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan mutumin ya ce masa la'allaka turzaku bihi ta yi mu a dalilin ka ɗauki wannan ka ɗauki nauyin wannan ɗalibi ɗan uwanka shi yasa allah maɗaukaki yake baka arziki ashe da za ka ɗauki nauyin ɗalibai su tafi su yi karatu a ko ina ne wanda turawa sun daɗe da wannan mutum in yana da dukiya sai ya ware wani sashi na dukiyansa ya ce ya ɗauki nauyin matasa kaza a unguwa kaza ko a gari kaza su tafi su yi karatu tun daga firamare har zuwa ga jami'a shi zai ɗauki nauyinsu wannan ya samu hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma gashi turawa suna yi mu kuwa a kasashen mu da yawa mutane ba su san haka ba ko da yake yarbawa sun daɗe da yin haka ko kuwa a'a kana da dukiya ne ka tafi ka sayo littafai ko ka samu malami ka ce gafarta malam ina son ka bani lissafin littattafai da kake bukata duk in kawo maka ko ku a'a kana da dukiya ne ka kafa maktaba ka sa a gina maktaba library ka sayo littattafai daga duniya ko ina ka kawo ka cika wannan maktaba bi ma'ana library din jama'a suna zuwa suna karatu kayi abin da ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dai ka ɗauki nauyin talaka ya tafi yayi karatu ko kuma ka sai littafai ga malami ko ka ɗauki nauyin malamin yana karantar da al'umma ka taimaka masa da abin da zai ci ko ka bashi gida ka bashi mahalli ko kuma a'a ka gina maktaba bi ma'ana library wanda jama'a za su rika karatu musamman maktaba ta addinin musulunci wadda muka rasa ta a kasan nan ya kamata a ce mawadatanmu sun yi wannan yunkuri an samu mutumin da zai ware dukiyansa ya gina library na musulunci ya nemo littattafai duk inda za a samu a duniyan nan a taho a cika ɗalibai suna buƙatan karatu wasu ba su da littafi wani mutum yana da yana da sha'awar yayi karatu amma kuma bai da kuɗin da zai sai littafi dan ba duk mutum ne yake da kuɗin da zai sai littafin da zai yi karatun ba kuma wani littafin bai yiwuwa ma ka same shi don ba a samu sa a kasan nan to da za ka gina maktaba library ka taimaka ma wannan to da kuwa ka dace da karantarwar musulunci kuma ana fatan wannan ya zama maka sadakatul jariya Allah shi mana muwafaka amin akwai hadisin da yake sahihu targhib hadisi na 2616 hadisin Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Amrin annabi sallallahu alaihi wa ya ce inna lillahi inda min ni'ama ya kamata ku lura jama'a akwai mutanen da Allah ya ba su dukiyan ajiya mai yiwuwa ba ku sani ba akwai wanda dukiyar da Allah ya bashi ya bashi ne ya aje saboda hidimar al'umma manzon Allah ya ce akwai wasu mutane da Allah ya ba su wasu ni'imomi amma dukiyar da Allah ya ba su akwai sharaɗi a kanta su ba su sani ba a karraha inda ma kanu fi hawa ijil musulmi Allah yana tabbatar da wannan dukiyan yana barin ta a gunsu matukar suna biya wa musulmai bukatunsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malam ya malluhun matukar ba su yi mako ga musulmai ba fa iza da zaran sun yi mako ga musulmai naqalaha ila ghairihim sai Allah ya kwace dukiyan nan ya kai ta ga wani ya bashi wanda zai yi matalakawansa hidima don haka ashe akwai mai kudin da dukiyarsa dukiya ce ta ajiya Allah ya bashi ajiya ne don ya yi wa talakawa hidima idan ya ƙi musu hidima sai Allah ya amshe wannan dukiyan ya mu wanda zai yi ma hidima wanda zai yi ma hidima don haka za ka iya lura mutum nawa ne wanda ya yi suna a da cewa mutum ne mawadaci mai dukiya amma a yau ya waye gari cikin talakawa dukiyar ta ƙare babu ko kobo da kuwa ya yi suna yana da kuɗi ga hadisin buraida yana sahihul jami'a hadisi na 5814 yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 2268 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yukhriju rajulun shay'an min as-sadaqa hatta ya fuka an hala hayai sabi'i na babu mutumin da zai kira wani yanki na dukiyansa ya bada sadaka face a sanadin wannan sadaka da ya bayar ya kubutar da dukiyansa daga haɓan shaidanu guda saba'in duk sadakan da ka bayar daga dukiyanka to kana yantar da dukiyanka ne daga bala'i da kuma fitina na shaidanu masu ɗimbin yawa manzon Allah ya ce sadaka guda tana kubutar da dukiyarka daga haɓa na shaidanu guda saba'in mutumin da yake mako ga mutane ya ki taimaka musu da dukiyansa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin Allah zai amsha dukiyansa ya ba mu wanda zai masa hidima wanda zai mashi sa hidima don haka wato ita sadaka tana zama mai tsaro ga dukiyar musulmi matukar musulmi baya taimakon al'umma da dukiyarsa to wannan dukiyar babu mai gadinta Allah shi kare mu albarka na tara wanda musulmi yake samu idan yana sadaka jama'a sadaka ita ce gajeruwar hanya na cimma dukkan wani mai ibada duk yanda mutum ya kai tsanani ta wajen ibada in kana ba da sadaka za ka kamo kafansa komi tsananinsa yau ga abin da Allah ya ce mana man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wanda zai ranta ma Allah kyakkyawan rance fa lahu atwafan kasira Allah ya ninninka masa ninkin baninki wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah shi yake karban dukiya Allah kuma shi yake bada dukiya ya shimfiɗa ta ya wadata mutum kuma gare shi ake mai da ku jama'a babu wata ibadar da mutum zai yi a wannan duniya wadda mai yin sadaka ba zai kamo kafansa ta wajen lada ba yanzu ga misali muka baku da za a ce ka ɗauki dukiyarka ka gina maktaba ɗakin karatu jama'a su zo su yi karatu ka ɗauki hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa adallu alal khairi ka fa'ilihi an wanda ya yi jagora ga alheri yana kamar wanda ya aikata shi duk mutumin da ya shiga wannan ɗakin karatun ya karanta wani littafi kana da ladansa kana zaune a gida don tijo ba mamaki ba kamar haddace huruful hija'iyya ba gashi malaman kasan kaf kana samun ladan su don duk wanda ya shigo cikin wannan maktaba ya yi karatu kana da ladansa to barin ba ku misali da hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 2843 yana sahihu muslim hadisi na 1895 ai babu aikin da ya fi yaƙi wahala ko komai kana iya cewa dan adam ya yi ba gardama sai dai yaƙi ina sojoji za a tafi yaƙi nan za ka ga nokiya ba mai son ya mutu ko sai mai karfin imani za a tafi yaƙi ne an gama shirya sojoji za su tafi yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza gaziyan wanda ya ɗauki dukiyarsa ya taimaka ma sojan da zai tafi yaƙi sai annabi ya ce fakat gaza shi ma ya yi yaƙin kun ji gajeruwar hanya yana gidansa yana kwance a kan gadansa ya ba da dukiya taimako ya yi ga sojan da zai tafi yaƙi yaƙi na addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai yana kwance a gadansa ɗin nan ladan da ya samu tamfar mutumin da ya tafi filin yaƙin ne ga misali na biyu hadisin yana sahihu targib hadisi na 1072 hadisin zaid bin khalid Allah shi kara masa yarda amin ka san akwai mutumin da baya iya azumin ta tadawwi shi azuminsa na ramadan da yake wannan ma ya zama dole to ko da baka azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man fattara sa'iman mutumin da ya shirya buɗe baki ga wanda ya yi azumi ka kyale mutum sai ya yi azumi rana ta kusa faɗuwa ka ce masa gafarta malam ina son a sha ruwa a gidana idan wannan mutumin ya taho gidanka ya sha ruwa kana lahu mislu ajrihi zai samu ladan azumin wancan mutumin gaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'an manzon Allah yace sai dai ba za a rage ladan wancan wanda ya azumin ba kai ladan ka daban nashi daban amma ladan ku daya inji manzon Allah kaga kai ba ma yi azumin ba saboda ka shirya bude baki ga wanda ya azumi ka samu lada kwatankwacin nashi kana lahu mislu ajrihi kwatankwacin ladansa ba wanda ya isa yayi kwaskwarima wa maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ka bata yadda manzon Allah ya faɗa wanda ya shirya buɗe baki ga wanda ya azumi yana samun kwatankwacin ladan mutumin da ya azumi ba tare da an rage ladan shi wancan wanda ya azumin ba ga misali na uku hadisin yana shu'abul iman littafin al-imamul baihaqi hadisi na 4121 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man jahaza hajjan wanda ya shirya wanda ya ba da guziri ga alhaji mutum ne zai tafi aikin haji sai ka kawo wani sashi na dukiyanka ka bashi mutum ne zai tafi aikin haji sai ka kawo guziri ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu mislu ajrihi shi wannan mutum yana samun kwatankwacin ladan wancan min gairi an yankusa min ajrihi shay'an ba tare da an rage wani abu na ladansa ba don haka hatta mutumin da zai tafi aikin haji da za ka kawo wata gudunmawa ka bashi ka ce ga wannan a ƙara a cikin guziri to kana samun kwatankwacin ladan aikin hajinsa sannan ga misali na hudu hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 538 yana sahihu muslim hadisi na 2982 hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Asa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah mutumin da yake taimakawa mace da mijinta ya mutu ya batta ka taimakawa mace wadda mijinta ya mutu ya batta ko ka taimakawa talaka ka bashi abin da zai ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladanka kamar mutumin da ya tafi yaƙi ne a hanya ta Allah ashe kun ga ta sadaka mutum yana cimma dukkan wani nau'i na ibada yana samun lada mai yawa Allah maɗaukacin sarki ya samu kiyaye amin albarka ta goma wadda musulmi yake samu idan yana sadaka tun daga duniya Allah ka sa muna cikin masu yin haka amin jama'a sadaka ita take kawo zaman lafiya a ƙasa kana iya cewa rashin sadaka yana kawo rashin zaman lafiya a ƙasa wa ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka tana kawo zaman lafiya a ƙasa rashin sadaka rashin kyauta rashin taimakon jama'a yana kawo rashin zaman lafiya a ƙasa a sahihu muslim hadisi na 2578 kuma hadisin yana cikin as-sahiha hadisi na 858 hadisin Jabir bin abdullahi al-Ansari Allah shi kara masa yarda amin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ittaqu zulma jama'a ku kiyaye zalunci fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah domin zalunci duhu ne a ranar tashin kiyama Allah shi kare ku amin da annabi ya yi tsawatar wannan ga musulmai sai ya ce musu kuma wata shuha kuma ku kiyaye mako ku kiyaye ruwa a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa shuha ina gargadin kulukudi mako ruwa sai annabi ya ce fa inna shuha ahlaka man kana qablakum ruwan nan ita ce ta hallaka magabatanku ku in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kaga abin da kake ɗaukansa kaɗan yana iya zama babban al'amari a karantarwar musulunci annabi ya ce ina ku game da cuta ina ku game da rowa domin rowan nan da kuke gani ta hallaka magabata annabi yana gaya masa habbai ya ce a zamanin da mawadata suna da dukiya suka yi rowa suka ƙi taimakawa talakawa hamalahum wannan rowan sai ta ɗauki su talakawan ala an safa ku suka dinga zubar da jinin mawadatansu in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wastahallu maharimahum kuma suka ringa keta mutuncinsu a wata riwaya annabi ya ce wa amarahum bil qati'ati rowa ta umarci mawadata suka yanke zumunci suka ki kusantan talakawa suka ki taimaka musu su kuma talakawan sai suka ɗauki mataki na zubar da jinin mawadatansu da keta mutuncinsu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gargadin al'ummarsa ya ce ina jan hankalinku ina tsawatar muku game da al'amari na ruwa ku kiyaye ruwa ɗin nan ta taɓa hallaka magabatanku abin da ake ce ma ashaho shine lukudi wanda ake ce ma kuɗin ajiya ko shi bai ci ba bai bari an ci ba ka duba sharhun nawawi juz'i na goma sha shida shafi na ɗari da goma sha biyar ashaddul bukhla eh, ashaddul bukhli ruwa in ya tsananta sai a kira shi lukudi ko an nihaya fi garibul hadisi wal athar littafin ibn al-athir eh, juz'i na biyu shafi na 448 al-imam al-minawi da yake sharhan wannan hadisin a cikin faidul qadir a juz'i na farko shafi na 135 ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ruwa ta taba zama dalilin hallaka magabata yaya aka yi rowa ta zama dalilin hallaka magabata ya ce wa inna ma kana shuhu sababu ma zukira abin da ya sa rowa ta zama dalilin abin da aka ambata li'anna fi bazlil mal domin ta wajen ba da dukiya wal muwasati da tausaya ma juna idan mawadata ya zama suna ɗiban dukiyansu suna ba talakawa